Pružena ruka za emisiju Pružena ruka koja se bavi društvenom uključenošću svakodnevnicom osoba s invaliditetom razgovarali smo s tajnikom športskog invalidskog odbojkaškog kluba gospodinom Gačić Sašom kapetanom ekipe Sinišom Ćošićem i reprezentativcem Vilijamom Kerepom. Za emisiju Pružena ruka razgovaramo sa gospodinom Gačićom Sašom koji je tajnik kluba e, Hvidra u Osijeku Špotskog invalidskog odbojkaškog kluba. Pa pozovite u naše slušatelje emisije Pružena ruka. pozdrav svim vašim slušateljima e, Pružena ruka i drago mi je da ste nas to došli posjetiti da bi vam e, prezentirali rad našeg kluba. Za početak razgovora uputite nas u vaše dosadašnje djelovanje i rezultate koje ste ostvarivali? Pa klub je osnovan 1996. godine u ovih 21 godinu djelovanja kluba 20, ovaj, 20, 13 e, puta smo bili prvaci države i jednom smo osvojili kup Hrvatske u sljedećoj odbojci. Kroz klub je u ovih 20 i nešto godina prošlo oko 100 invalida na donje ekstremitete, e, jer je taj sport namijenjen prvenstveno invalidima na donje ekstremitete. E, trenutno imamo 13 e, igrača, mislim, e, vjerojatno u gradu Osijeku ima još invalida na donje ekstremitete, mi ih stalno pozivamo, međutim slabi je odaziv, tako da u biti već smo i star klub, pa su takvi i rezultati. Pa jel imate evo nešto reći za slušatelje koji bi se htjeli pridružiti možda? Što bi, što bi, što bi ih moglo motivirati da vam se pridruže? Pa ja uvijek kažem, ovaj sport je isto koji život, sastoji se od dobrih dana i loših dana, znači pobjede, ako je pobjeda to je dobro, ako je e, izgubljen meč to je loš dan. E, mislim, ja sam isto u dominskom ratu 93. godine ostao bez noge i znam kako mi je bilo ono na početku i normalno žalio sam sebe, odjednom trči, skačeš, e, ostaneš bez jedne noge, to može zaboraviti i dok se nisam počeo baviti sirećim odbojkom imao sam sasvim jedan drugi pogled na život, a kako sam se počeo baviti sa sirećim odbojkom, to je sa invalidskim športom i kad sam vidio druge ljude koji imaju iste tegobe, čak i gore, budu bez ova dvije noge, ja eto Bogu hvala, e, meni je amputirana e, ova potkoljenica ali kad vidim recimo kad sam viđao ljude sa oba dvije visoke amputacije, čak i bez jedne ruke bude, onda mi je nekako bilo ono lakše i i upoznao sam dosta prijatelja kroz taj šport, e, nastupao sam za reprezentaciju 10 godina, bio sam na pet evropskih prvenstava, na dva svjetska prvenstva, e, vidio sam e, i što kažem najveće bogatstvo u ovom športu, što sam jako puno prijatelja upoznao. Koliko dugo ste vi osobno u udruži i čime ste se sve bavili u njenom djelovanju? U čemu ste sudjelovali sve? Pa u, od početka sam u klubu 96. godine, ovaj, a prije toga sam se bavio plivanjem, međutim to je plivanje nije momčadski sport ono pojedinačno i sad kad ti moraš e, šta ja znam za jedan trening ti moraš preplivati 4-5 km ono potpuno sam e, mislim Bogu hvala da je Siniša Čeosić i Zora Ruske koji su se upoznali s tim sportom 92. godine dok su bili na rehabilitaciji u Božidarevićoj ulici u Zagrebu, oni su se upoznali s tim sportom i onda smo pokrenuli se ovdje inicijativu koja je naišla na, na pozitivna, koja je ispala pozitivna i eto, 20 godina djelujemo i radimo to je dugo vremena. Već ste evo dosta rekli, ali kako je izgledao vaš osobni put e, do osobe koja ste danas? E, koliko ste poznanstvana ostvarili? već ste, već ste spomenuli da ste ostvarili mnoge prijatelje u klubu i koliko ste još zanimljivih ljudi sreli? Pa, kao što se već spomenuo, dosta prijatelja e, u klubu sada e, trenutno djeluje 12 klubova. Znači imamo prijatelje u cijeloj Hrvatskoj. E, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini, na početku smo puno češće, kad je klub krenio, ovaj, puno češće smo išli u Bosnu i Hercegovinu ili tamo sjedeća odbojka bila u ekspanziji, dok je kod nas recimo tek 10 godina nakon završetka Dovinskog rata to krenilo Znači, dosta prijatelji imamo u Bosni i Hercegovini. Kroz ta evropska natjecanja što reprezentacija, što kluba, na koji je nastupao na ovim Evrokupovima, upoznali smo dosta prijatelja iz cijele Europe e, svijet, ne toliko, ali iz cijele Europe i mislim obogatili, obogatio nam je život. Ja govorim u svoje ime, a ja vjerujem da i ostalima Rekli ste da ste već prošli neku broju, brojku 100 u broju članova, pa tko vam još sve pomaže? Koja je situacija sa volonterima? Imate li neke volontere na raspolaganju kao... Pa, eh, iskreno govoreći, tu smo si malo sami krivi, jer smo mi navikli sve sami raditi. Znači, imamo u klubu ra, eh, sa razno, eh, razni, kak da kažem, raznu invalidnost. Znači neki imaju visoku amputaciju, neki imaju nisku amputaciju, neki imaju oba dvije noge, ali recimo ranjeni sam do njeg sam i Ovaj, meni, meni je žao što recimo još uvijek e, većinu članova kluba čine hrvatski ratni vojni invalidi. E, mladih, Bogu hvala, nema ja e, volio bi da vjerujem da nema mladih, da ne stradaju u tim saobraćajnim nesrećama, da ne oboljevaju, da ostanu bez donjih ekstremiteta. E, e, a što se tiče volontera, kažem, sve radimo sami i tu smo se malo sami krivi, ne volimo kukati, nismo se čak prije ni hvalili dok smo bili ono u Hrvatskoj pojam, tako da ne znam, mislim ne znam, vjerojatno ima ljudi koji bi nam e, pomogli, ali oslanjamo se sve još uvijek na hrvatske ratne vojne invalide. Naravno, kad se dogodi već jedna takva situacija, uvijek biste preporučili sport sport je naj, najzdraviji vid ljudske aktivnosti. Što ja kažem, e, e, kad, recimo bio sam na dosta tih natjecanja, kad sam vidio e, djecu u kolicima, mogu samo micati glavom, pa imaju volje da se natječu, imaju volje da uzmu tu loptu u ruke i sve. Zato kažem, ako imate psihičkih ili bilo kakvih problema, dođite, javite se, ne morate samo uzeti sljedeću odbog ili sjedeća odbojka dosta je i zahtjevan sport, e, jer u toj sjedećoj odbojci ti e, rukama se moraš izgurivati, moraš primiti loptu, moraš dići loptu, moraš udariti loptu, znači sve sve radiš e, ovaj, sa rukama i dosta je zahtjevan sport, jedan od najnapornijih invalidskih sportova, ali čujte, odbojka, stojeća odbojka je lijep sport, a isto tako ima i ljepote i sjedeća odbojka. A kad se postignu rezultati, onda se naravno i bolje osjećamo kako ne bi, ovaj, ja kažem, eto, mi smo 13 puta bili prvaci države, zadnji put smo bili 2010. Ali bez obzira što su nas malo godine, mislim malo, puno su nas godine stisle ovaj i sve. Evo, prošle godine smo isto, za 20 godina postojanja kluba bili smo treći u prvenstvu, treći u prvenstvu, u konkurenciji 12 klubova i drugi u, kupu Hrvatske. Znači, još uvijek možemo, sad jedino, eto, kažem da je mali pogurvanac sa nekom svježom krvi mi imamo iskustvo, ti e, novi igrači e, bi mogli donijeti e, ovaj, brzinu, snagu, pa ja vjerujem da bi opet se klub vratio na stare grane slave. Pozdravljam još jednom slušatelje emisija Pružena ruka, razgovaram sa gospodinom Gačić Sašom. Upravo smo joj savjetovali, ali ako neko ima <laughs> da sluša, može se uvijek pridlužiti jel tako, klubu, biti nova snaga u pa timu neka dođe, ja kažem najgore sedi koliko će i kukati nad svojom sudbinom. To je činjenica stanje, da ja bi bio najsretniji čovjek da meni može mnoga opet narast, ali jednostavno čovjek mora to prihvatiti što je bilo prije bilo je, sada imamo krenuti novu stranicu života i probati nešto novo. Naravno, e, Vjerojatno ste sudjelovali u nekim događanjima, okupljanjima, organizirali ste možda nešto primjerice za tjedan sporta i rekreacije za osobe s invaliditetom ili možda neku drugu prigodu, evo što, kao što je bio sad dan zdravlja, jeste sudjelovali u nečem sličnom? Pa dobro, mi svake godine kad je dan paralimpijskog športa organiziramo prezentaciju ovaj, sjedeće odbojke ovaj, u dogovoru sa Sporinom koja je krovna organizacija e, sporta osoba s invaliditetom gradom Osijeka. Sa, ono za dvije godine, to mi je jedino žao, ovaj, počeli smo, prošle godine smo prvi put organizirali E, međunarodni turnir u sljedećoj odbojci Crveni Fiće 91. godine, e, normalno vezano uz Domovinski rat, pošto opet kažem, e, većinom članova su klubovi ovaj Hrvatski ratni vojni invalidi, pa smo gledali da na neki dostojan način ipak 20 godina djelovanja kluba sa tolkim uspjehom na neki način da obilježimo. Kad smo bili prošle godine koliki je dobar odaziv bio i kakav je, kakav je odjek imalo to ne samo kod nas u Hrvatskoj već i u Europi, onda smo i ove godine napravili isto, bio je i drugi. Sljedeće godine, ako bude zdravlja i volje, bit će treći, koji mislimo opet ići na jedan e, novi nivo ili je sljedeće godine u sedmom mjesecu evropsko, e, ovaj svjetsko prvenstvo u Nizozemskoj, pa bi onda to ipak pozvali reprezentacije kao neki finalni filter e, pred to svjetsko prvenstvo u Nizozemskoj da bude kod nas na tom turniru. Naravno, sad htjela sam vas pitati evo još nešto o turniru Crveni Fić, 91. Jel imate još nešto reći, evo što vam još znači taj turnir? Pa, e, održava su spomen na sve poginule branitelje i građane grada Osijeka. Ovaj, I ja kažem, eto, to mi je jedino žao što nismo, recimo, ranije, puno ranije krenuli sa time, jer u, biti mislim, e, e, imamo tu veliku boljku uz što nam sad nedostaje članstvo, kronična boljka od početka osnivanja kluba su normalno financije nažalost mi radimo u ovakvom okruženju u kakvom jesmo, gdje novaca nigdje ne možemo dobiti osim od grada i županije. Naravno, to sam vas htjela pitati, način financiranja kluba, jeste li tu sami ili niste, recite koji su vam prostori uopće na raspolaganju? Molim? Koji su vam prostori na raspolaganju? Pa imamo samo ovu dvoranu, ovu dvoranu u kojoj e, treniramo Vladimir Stojić, e, tu smo već e, pa sigurno pa možda čak i 20 godina. Blizu smo 20 godina jer je ona dosta mala pa kad lopta negdje ode, ako smo svi patirice nije daleko da se ide po tu loptu. Grad... Znači, sad razgovaramo o zvukove lopte, nemamo gdje? Da, da, da. Ovaj, e, grad tu smo igrali i prvenstvene utakmice, međutim kako smo sada e, E, imamo više utakmica e, kad smo domaćini dolaze barem tri ekipe, pošto ih nemamo gdje smjestiti, grad nam je izašao u susret i da nam ovu dvoranu, malu dvoranu, gradski vrt ili velika koja je već slobodna i onda tu igramo. Ovaj, a što se tiče tog financiranja, uvijek je bilo problem. Uvijek je, evo ja sam tajnik od 2006. E, godine, ove godine prvi puta bilo to bodovanje, ajde tu možemo reći ove godine je dobro. E, grad e, Osijek, to isto moramo e, se zahvaliti i gradonačelniku i gradskom vijeću koji je recimo donio tu odluku da ta masa novaca prošle godine je bila 110.000 kuna, ove godine za invalidski šport namijenjen 150.000 kuna. Tako da i prvi puta smo pristupili bodovanju klubova, tako da recimo oni klubovi koji imaju baš uspjeh i sve oni dobivaju više nego oni koji se samo bave rekreativno. Tako da je odvojeno e, e, ovaj ekipe koje se natječu i ekipe koje se rekreativno bave. Znači niste potpuno sami, je tako? Pa nije, ono što kažem, grad i županija nam uvijek izađu u susret u, sklopu svojih ovih financijskih mogućnosti, e, a sada ja opet e, kad, pogledate koliko poduzeća koje su recimo prije rata djelovali i koji djeluju danas, Mislim, ovo je, e, e, baš evo, za ovaj naš studij sam pisao ove zamolbe, sigurno sam jedno 20 zamolbi na razne adrese, što privatno, uh, poznanstva, poslali sve, nažalost, samo su nam tri, recimo, izašli u susret i uplatili određena financijska sredstva. S kojim ste institucijama i udrugama možda do sada surađivali? Kako mislite? Pa da li ste sudjelovali s nekim drugim udrugama na natjecanjima? Da li neke institucije državne vam pomažu? Pa dobro, i ove godine sam se prvi put obratio Ministarstvu branitelja, ovaj, baš vezano za taj naš turnir. Vidim da ima puno sada, ako radiš ti transparentno, ovaj, možeš na puno više strana tražiti te novce. Mi e, do sada iz mog neznanja, jer ja opet kažem, ja sam silom prilika e, ušao u taj invalidski šport, e onda sam postao tajnik kluba, normalno nisam bio upoznat sa svim tim ovim e, finesama u tom računovodstvu i sad kako klub radi transparentno i sve na više načina se, e, na više strana se možeš obratiti za financijskom pomoću. Ove godine smo počeli i ja se nadam ovaj, u, ovaj, u, budućnosti da ćemo puno lakše dolaziti jer imamo dosta kvalitetne ove e, projekte. A što se tiče ovoga, što se tiče zajednica športova Osječko-baranjske županije, kad god nas pita jel možemo, jel možemo ovaj, da nastupimo kao pokazni sport negdje gdje oni organiziraju, recimo bili smo u Bizovcu, e, bili smo u Sarvašu, u osnovnoj školi, svakdje smo prezentirali taj jedan sport, uvijek smo spremni na suradnju i sa gradom, a i sa županijom. Koliko ste zadovoljni, evo pošto ste spomenuli da imate razne stupnjeve invalidnosti u klubu sa statusom osoba s invaliditetom u, koje ostvaruju one u Hrvatskoj, koje prepreke ili stigme evo postoje u našem društvu prema osobama s invaliditetom? Joj, dobro, ja sam bez noge, ali imam eto funkcionalno ortopedsko pomagalo, protezu, znači meni nije problem se popeti na drugi, treći, četvrti kat, ali ja uvijek recimo kada s suprugom neke, e, nege, uvijek znam reći ovaj, e, kad vidim te stepenice, kad vidim te stepenice, a znam da recimo kod nas e, je papirnata država, znači za sve ti treba papir da bi dokazao neki svoj status, da bi nešto tražio i sve. Onda si uvijek zamislim kako ti ljudi u invalidskim kolicima, recimo koji su sami, nemaju nikoga, moraju to sve sami ići. Ili recimo ovi moji dečki koji su visokom amputacije ne mogu nositi ovaj e, proteze pa su osuđeni na štakama koji se recimo moraju penjati na drugi, treći kat. E, mislim, e, ide nabolje, ali je još uvijek jako nedostatno. Pogotovo ove države institucije što nisu baš prilagođeni ovaj uvjeti za teže invalide. Znači nismo još ni na pola puta da se nosimo sa pa nije, europskim državama. Pa nije, ma nije to samo problem kod nas, to je problem u, ne mogu reći u cijeloj Europi. Barem ovo što sam, gdje sam bio, nisam baš previše vidio tih priloznih, recimo rampi za kolica. Ovaj, ne znam, opet kažem, tu ipak mislim da je najveća krivica na nama. Umjesto da budemo glasni, mi smo navikli da budemo tiho, daj šta daš, dobro je, Bogu hvala da nije lošije. opet kažem, ipak e, sami smo se krivi. Imate li neke savjete za naše slušatelje, recimo što se tiče ove mrske birokracije, što ste saznali i što biste savjetovali, a neke se stvari ne mogu pronaći na internetu? Pa, e, što se tiče vođenja kluba, mislite? Općenito. oh ne znam, mislim, zakoni se kod nas u državi mijenjaju malte ne svaki dan. Evo, ja sam isto tek negdje prije saznam da ja moram imati i obavezno trenera, ovaj, da zakon to nalaže. Evo, mi smo sada u traženju, ovaj, jedan naš član kluba koji ima trenersku licencu, on je prešao u Split, tako da sad eto moramo naći do početka prvenstva moramo naći trenera koji će eto voditi, a opet e, dok njega naučiš e, e, sjedeću odbojku, pravila sjedeće odbojke, to će opet <laughs> trebati vremena, ali mislim previše, previše se traži, previše se ono ne znam, neki put stvarno čovjek ostane bez riječi. Recite za kraj neki dugoročni planovi za klub, jel postoje recimo za neke dvije godine? Pa daj Bože da mi budemo, ovaj, jel kažem, evo mi smo svi malte ne preko 50 godina, daj Bože da za, dvije godine ovaj, dođu novi ne mora biti velika ovaj, invalidnost, daj Bože da ima što manje ljudi koji su bez nogu kao recimo mi ali pa daj Bože da mi, da nas još posluže eto, zdravlje još, mada svake godine nas je sve manje i manje, ispada da smo više imali slobodnog vremena kad smo imali svoju djecu nego sad kad imamo unuke, tako da ovaj, vidjet ćemo, idemo godinu po godinu pa ćemo vidjeti. Imate li za kraj još nešto slušateljima poručiti da nismo spomenuli? Pa niš, e, mislim, invalidi, e, sve osobe s invaliditetom, eto, pozivam da se e, bave nekim športom, opet kažem, ne mora biti sjedeća odbojka, mi u Osijeku imamo klub, plivački klub, imamo karate u kolicima, imamo to bočanje za slabovidne i za ove koji su u kolicima, znači nemojte sjediti u kući, izađite, družite se i bit će vam puno lakše, bit će vam puno ljepši život nego u četiri zida. Evo, lijep pozdrav gospodine Gačić, hvala vam puno na vašem vremenu. Hvala i vam što ste došli posjetiti. Lijep pozdrav za emisiju Pružena ruka. Za emisiju Pružena ruka razgovarali smo sa gospodinom Ćošićem, sinišnom kapetanom ekipe. Drago me. E, lijep pozdrav i vama. Ispričajte nam prvo za početak e, vašu priču, vaše izazove, vaše pobjede koje ste ostvarili. Bilo u klubu, bilo osobno. Auh, pobjeda je tu bilo što se klubskih tiče. Postojimo 20 godina, naslagali smo tih. Bili smo 12 godina prvaci države, samo ovaj, još uvijek niko nije skinio taj rekord. Tako da to ćemo držati još naredne četiri godine sigurno. Pobjeda je bilo ovaj, po kakvim turnirima što smo išli po svijetu i obišli smo ono cijelu Europu, bilo se u Americi, u Australiji, tako da kažem bili smo na jako puno međunarodnih utakmica, turnira, europskih prvenstava, eurokupova. ja smo mi kao nositelji kvalitete bili prvaci Hrvatske 12 puta, tako da smo išli na eurokupove 12 puta, najbolje što smo bili četvrti i četiri puta šest na europskim kupovima. Naravno. Sada recite nešto više o vašim osobnim pobjedama i kako je okolina gleda uopće na vašu invalidnost. E, po čemu vam je pomogao klub u tome? Pa, okolina, ja kažem, osobna pobjeda je moja što imam divnu obitelj, imam suprugu dvoje djece, dvije čerke odrasle već, e, tako da mi je to ono najveća satisfakcija za borbu dalje. A okolina ko okolina, ima svega. Neki, neki to gledaju sa divljenjem, neki sa prezirom, tako da, kažem, ipak smo mi Balkan i tu svega ima. Nažalost. Koliko ste vi dugo u klubu? Ja sam osnivač kluba od eh, 96. s tim da sam ja počeo bojke igrati još 91. kad sam nastradao u Bože to je zavodu za ortopedska pomagala i onda sam se zaljubio u to normalno i kad sam došao u Osijek onda smo napravili klub ovdje. Koje ste rezultate evo, osim ovih pobjeda još ostvarivali da biste voljeli spomenuti ili neko natjecanje da vam je ostalo možda u lijepom sjećanju? Pa kažem, puno tih međunarodnih turnira smo osvojili, kažem, u Mađarskoj, u Bosni, u Hrvatskoj, e, što smo uzimali prva mjesta. Kažem, e, najljepši su mi bili recimo što smo igrali u Mađarskoj, taj turnir jedan koji su bio pripreme za svjetsko prvenstvo prije što smo išli u Americu. U Ameriku ovaj, to smo ono, pobjedili sve onako glatko i bilo je onako baš, baš sportski pravo odrađeno. Pišite slušateljima koji nemaju uvidu svakodnevnicu članova kluba, kako vaš izgleda uobičajeni dan? Pa nema tu puno nešto posebno, u mirovini sam tako da ne bojim se onda s nečim, osim s tom odbojkom, ovaj, a treninge imamo tako prije podne, u biti nam je u cilju ono okupi što više ljudi da, vide koji je to sport, jer to uopće nije lagano što misle, svi sjedi se igra se, ali kažem, vidite po nama koliko smo uznojeni i ovaj, to je samo mali dio treninga. Tako da je taj sport u biti zahtjevniji nego stojeća odbojka. Recite što vas motivira, evo da motiviramo možda još nekoga da vam se pridruži u klub. Pa prvenstveno tu zdravlje, jer e, čovjek se mora nečim baviti, to je činjenica, kažem prvenstveno je zdravlje, ali i čarite pobjede same igre, ekipnog druženja i sve što ide uz to normalno. Kažem, e, svaka ekipa ko se ikad bavio sportom zna da šta su ekipni sportovi i to je ono nešto što se ne može kupiti na nego se mora baviti Koji su sve načini rehabilitacije na raspolaganju u Hrvatskoj? Kako ste zadovoljni sa situacijom u Hrvatskoj? Pa sad e, mi kao amputirci nama e, u biti rehabilitacija to puno ne pomaže ako nemamo nekih e, problema sa, sa znači ako su ove amputacije zdrave, onda, onda je to najbitnije proteza, hodanje i baviti se sportom. Ali rehabilitacija, ako rehabilitacija nama, kažem, ne može tuno pomoći, jer to jednostavno dijelovi tijela koji nema, koji se ne mogu rehabilitirati. Znači, isključivo trening i, i, fizikalne, fizikalne stvari, da, znači jačanje bataljka, da, da, da se može hodati na protezu. Imate li nekih zanimljivih priča o turniru gdje, kao dvije prve kada ste osvojili četvrto mjesto u Eurokupu? Je li bilo nešto ga zanimljivoga? Pa sad teško se sjetiti, jer kažem, mi smo ono, svake godine smo išli e, što na Europsko prvenstvo, što na Eurokupove, tako da je bilo tih doživljaja svakakih. Bilo je, ja kažem, stvar da, da kad smo došli tamo, da smo rekli, pošto smo bili tri godine zaredom šesti, pa smo samouvjereno izjavili da idemo popraviti rezultat, što su nas svi čudno gledali, jer su Bosanci onda prvi put rekli da idu na prvo mjesto, a mi smo rekli da idemo na bolje od šestog. Tako da su Bosanci te godine bili prvi, a mi četvrti, što smo se borili za medalju, ali to je isto bilo malo nesretne slučaj da smo izgubili, ali bili smo jako blizu medalje. Dobro, ali ipak ste podignuli mjesto. Pa da, definitivno, ja kažem četvrto mjesto jako veliki uspjeh, jer Eurokupovi su e, pandam ligi prvaka, recimo nogomet, znači tu samo najboljih ide 12 koji i ne može svako doći to. Jednog dana će biti i prvo. Pa, nadam se teško, mada kažem nama treba e, pomladak, sad smo već dosta i ostarili, nama treba mladih ljudi, mladi ljudi se boje doći, stide se, nemaju uvid u to, ali kažem ne znaju koliko bi im to puno pomoglo da dođe. Ovom prilikom ih onda i pozivamo. Naravno. E, što vama znači turnir, po nazivom Crveni Fičo 91. Evo, imate neke priče s tog turnira? Pa vidite, E, taj turnir je povezan prvo za, za, za, za e, da, dane branitelja grada Osijeka. E, svi smo, većinom smo mi ovdje branitelji, većinom smo invalidi domovinskog rata i nama to povezano s tim jako puno znači. A Crveni je simbol, simbol početka rata u Osijeku i ja kažem ta snimka obišla svijet i mislim da je to jedna divna stvar koju možemo povezati i koju možemo svake godine podsjećati ljude na to. Do kojih ste saznanja došli po znanstvima koje ste ostvarili u do kojih ste saznanja došli u poznanstvima koja ste ostvarili u vašim aktivnostima u klubu? Koje ste razlike uočili između vas i poznanika u klubu? Pa vidite, nema tu puno, tu se ljudi lako prilagode. Ono, vidimo da imamo iste interese, svi smo mi ono obiteljski ljudi, e, volimo taj sport i onda, e, ja kažem, ta međusobna druženja, pomoći u nekim sitnim problemima, ako neko ima, proširi se poznanstvo, proširi se prijateljstvo i ima lijepih stvari u tome samo. Recite slušateljima o nekim pozitivnim učincima sporta na vas. Pa ne samo na mene, sport je poznato da pozitivno utječe na sve, ja kažem, od mentalnog zdravlja do fizičkog zdravlja, tako da eh, i ko ne može se baviti sportom, dobro mu je šetanje, a znači kad se neko bavi sportom, to jako puno pomaže za, i za mentalno i za fizičko zdravlje. Imate li za kraj poručiti nešto što se ne može pronaći na internetu, bilo da je savjet za birokraciju, bilo da je savjet sport, klub, invalidnost, bilo što? Pa savjet birokracije ne vrijedi, to znamo, <laughs> to znamo odavno. Savjet ljudima da se bave sportom, invalidima da dođu, da probaju. neka ne mora biti baš samo sljedeća odbojka, ali činjenica da se ljudi trebaju baviti sportom jer će biti mentalno i fizički jači i bit će im lakše u životu. E, lijep pozdrav za emisiju Pružena ruka. Lijep pozdrav i vam. Hvala vam puno na vašem vremenu. Hvala također. Za emisiju Pružena ruka razgovarali smo sa gospodinom Vilijamom Kerepom koji je reprezentativac u športskom invalidskom odbojkaškom klubu Hvidra Osijek. Lijep pozdrav. Lijep pozdrav, dobar dan. Ispričajte nam e, za početak e, našim slušateljima vaše izazove i pobjede koje ste do sada ostvarili, bilo osobno ili unutar kluba. Pa ja sam e, kad sam se priključio sjedećoj odbojci, ja sam ovaj, izliječio sebe kao osoba. Znači, kad sam nastradao, ostao moj stečeni gubitak noge, ja sam to upotpunio sa ovom odbojkom, znači da sam se vratio ponovo u život i okrenio sve na bolje. Tako da, nema boljeg od ovoga sada. Što radim? Sport je uvijek pozitivna stvar. Jasno, da kako, a ovdje za ovaj sport je za invalide najbolji zato što cijelo tijelo je u funkciji i uopće se ne osjeti taj nedostatak koji imamo taj hendikep u privatnom životu. Ovdje smo svi jednaki. Kako je okolina gledala na vašu invalidnost? E, kako mi tu i u čemu još pomogao klub? Pa klub mi uvelike pomogao u tome što me prihvatio tako kakav jesam i što sam vidio da su i ostali i ostali sportaši i ostali dečki su isto invalidi, tako da je bilo jednostavnije se uključiti u normalan život skupa s njima. Koliko ste vi dugo u klubu? Ja sam u klubu u ovom e, devet godina, ovom je već deveta sezona koliko sam u klubu to je dugo vremena. Koje ste rezultate vi ostvarili kao sportaš unutar kluba? Čime se ponosite? U koje vam je natjecanje ostalo u najljepšem sjećanju? Pa osvojio sam praktički sve što se u ovome klubu što se da osvojiti u našoj državi Hrvatskoj. Znači kup Hrvatske, prvenstvo Hrvatske. Pa svaka utakmica nosi svoje čaroli, ali ne mogu sad izdvojiti na pamet neku koja mi je najvažnija, ali sve su mi bitne. Mi pristapamo jednako svakoj utakmici. E, opišite slušateljima koji nemaju uvidu u svakodnevnicu članova vašeg kluba, kako izgleda vaš uobičajeni dan? Pa moj uobičajeni dan se sastoji naravno e, prije, prije podne se, obično su naši trenzi prije podne utorak, četvrtak, e, vikendima kad je natjecanje putujemo na, na utakmice i taj se dan se moj sastoji od toga da se ujutro se naravno se digneš, se probudiš, kreneš na trening, vratiš se, tu si sve svoje frustracije i sav svoje izbacio i znači ideš prema naprijed i svaki dan, svaki dan ulažeš u sebe, znači. To je to. Opišite slušateljima još e, koji svi načini rehabilitacije su vam na raspolaganju kod nas u Hrvatskoj, kakva je tu situacija, što biste rekli, gdje ima još prostora za promjene? Pa ima prostora velikog sigurno za promjene, duše zato, mi smo totalno kad pogledate kao hendikepirani smo isključeni iz tih svih nekih e, privatnih e, E, radinosti svake koje možemo raditi kao normalni ljudi. I postoje institucije naravno, ali ja kažem ovaj sport i bilo kakav sport, svaka osoba s invaliditetom slobodno može doći da ovdje proba, jer ovaj sport je najbolja psihofizička rehabilitacija. Naravno, kao i svaki sport e, Postoji li neki događaj ili okupljanje da su vam ostali u lijepom sjećanju osim ovoga crvenog fića, što za vas crveni fića znači, ste li tu sudjelovali? Jesam, sudjelovao sam i u tom turniru kao i svim aktivnostima svoga kluba, a istaknuo bi još što sam e, član reprezentacije Hrvatske u sljedećoj odbojci koja se sastoji od e, naših ekipa se uzme najboljih 12 ljudi koji su u ligi i mi nastupamo na europskim i svjetskim prvenstvima. Nadamo se ove godine smo domaćini Eura u Poreću u 11. mjesecu, tu ćemo nastupiti isto. E, nadam se najboljem E, mogućem rezultatu, pa čak i da dođemo ovaj puta napokon do medalje. Bavite se sportom, evo kako smo već e, rekli, pa koji su to načini na koje on može povoljno utječe na vas, bilo psihički, bilo fizički? Pa svakako utječe psihički najviše, da kako je psihički je dosta zahtjevan, vidite i sami fizički sport je jako zahtjevan, ali psihija je tu najjednostavno e, si imaš tu, taj, tu obavezu da se ponašaš e, znači, skladno sa, sa svojim potrebama i sa životom, ideš prema boljemu, jednostavno nema boljega, ja opet kažem, ponavljam se stalno da, da nema bolje psihofizičke rehabilitacije od ove sportom. Do kojih ste vi saznanja došli poznanstvima koje ste ostvarili aktivnostima u klubu? Na koje ste razlike uočili između vas i vaših poznanika u klubu? Pa razlike su, u tim e, amputacijama su na primjer razlike, imaš visoku i nisku amputaciju, imaš ljudi koji, koji ne mogu, njima je teže, koji su u kolicima i tako, ali razlike bitne nema. Znači, e, jednostavno smo svi kao jedan, naš klub funkcionira već dugo godina, svi smo kao jedan i podržavamo i pomažemo se jedan drugom i čak i privatno. Znači ne samo na terenu, nego i privatno se pomažemo. Uvijek je znači korisno uključiti se u bilo što, udrugu, klub, ili tako? naravno da je korisno i ja preporučam svakom. I još e, recite slušateljima što biste voljeli ovako spomenuti da nije baš lagano pronaći evo na internetu, da se ne može čuti svaki dan negdje. U vezi našeg sporta mislite? Općenito sporta ili vaše situacije. Pa ništa ne može se, nemam, nemam tu šta jednostavno nemam e, šta reći. Sve danas je dosta dostupno, ali kažem da ljudi probaju se što više uključiti i pogotovo mlade osobe koje imaju neki hendikep da se ne zatvaraju u sebe, nego da putem evo i našeg e, kontakta u klubu koji možete naći na internetskim stranicama isto da se jave i da jednostavno ih e, i njihove roditelje, pogotovo mladu djecu i male, da ih mi pokušamo vratiti u taj život i da se osjećaju korisni, društveno korisni. Recite slušateljima što je vas zapravo motiviralo da se uključite u klub, e, da malo potaknemo nekoga evo ko sluša recimo i razmišlja da se, da se ipak priključi klubu ili ako ne vašem bilo kojem drugom. Po pa mene je potaknulo to što jednostavno više nisam znao, jedna, jedna stranica mog života se zatvorila, druga se otvorila. Nisam znao gdje se nalazimo, taj stečeni gubitak noge, e, mislio sam da mi se svijet raspada, nisam ni znao što je hendikepirana osoba i amputacija, to nisam znao htio sam se nečim baviti, osjećati e, društveno koristan. Nisam htio sebi dozvoliti da se predam nekim e, opijatima i porocima. Obično se ljudi koji se tako zatvaraju u sebe i onda misle da nisu vrijedni, a vrijedni su i ja sam se priključio tome, zvao sam, e, htio sam se baviti nečim i da si osjećam bitan, znači da, ne, da nešto vrijedim, sam sebi sam to dokazao ovdje i ovim dečkima puno im hvala koji su me prihvatili, tako da jednostavno samo nebo je granica sad. Naravno, puno je lakše neki rezultat imati za sebe u klubu, u timu, znati da smo nešto postigli nego se prepustiti samovanju, li tako, u četiri zida? Sigurno, da, naravno, jer ovdje se i družiš i smiješ i baviš se nečim korisnim i kad naravno valja uvijek pobjediti, Neka pobjedi bolje, ali valja uvijek pobjediti, to je jako lijep osjećaj. Pogotovo za nas hendikepirani kad ti ostvariš neku pobjedu, sam sebi si dokazao i drugima da možeš. Da ste tu jednak i drugim sportašima tako jednako. Znači mi smo, iako nismo rangirani kao jednaki ove zdravi, zdrave osobe, znači taj invalidski sport je dosta još kod nas tu zapostavljen, ali ovaj, mi se trudimo i odašiljamo sliku najbolju ovaj, svijetu cijelome da, da smo mi ipak isto sportaši. Imate li za kraj još nešto poručiti slušateljima? Pa nešto, pozdravio bi sve i pozivam sve članove. Puno hvala na vama i na gostovanju ovdje i poželite nam sreću na Europskom